บุ๊กทู สี่สิบหก 46. ในดิสโกเทก À la discothèque. À la discothèque. ที่นั่งนี้ว่างไหมคะ Est-ce que cette place est libre Est-ce que cette place est libre ดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ Puis-je m'asseoir à côté de vous Puis-je m'asseoir à côté de vous เชิญค่ะ Je vous en prie. Je vous en prie. คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะ Comment trouvez-vous la musique Comment trouvez-vous la musique Un peu trop forte Un peu trop forte mais le groupe joue très bien. Mais le groupe joue très bien. Venez-vous souvent ici Venez-vous souvent ici ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกค่ะ Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. ดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะ Je n'y étais encore jamais venu. Je n'y étais encore jamais venu. คุณอยากเต้นรำไหมคะ Voulez-vous danser Voulez-vous danser อีกเดี๋ยวอาจจะไปค่ะ Plus tard peut-être. Plus tard, peut-être. ดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะ Je ne sais pas très bien danser. Je ne sais pas très bien danser. ง่ายมากเลยค่ะ C'est très simple. C'est très simple. ดิฉันจะแสดงให้คุณดู Je vous montrerai. Je vous montrerai. ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าค่ะ Non, plutôt une autre fois. Non, plutôt une autre fois. คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะ Est-ce que vous attendez quelqu'un Est-ce que vous attendez quelqu'un ใช่ค่ะ รอแฟนอยู่ Oui, mon ami. Oui, mon ami. เขามาแล้วค่ะ Il arrive juste derrière nous. Il arrive juste derrière vous.